มีอะไรอยากจะถามไหมวันนี้ สมาธิเป็นยังไง ปัญญาเป็นยังไง รู้หรือยังแต่ละอย่าง มีหน้าที่อะไร สติมีไว้ทำไม มีไว้ทำใจให้เป็นสมาธิ สมาธิเป็นที่พักใจ ที่ให้ความสุขแก่ใจถ้าใจมีสมาธิแล้วใจมีความสุขมาก จนสามารถที่จะปล่อยวางทุกอย่างได้ ถ้ามีสมาธิแล้วไม่ต้องมีอะไรก็ได้ ที่นักบวชเขาอยู่กันได้ เพราะเขามีสมาธิมีความสงบเป็นอย่างญาติโยมนี้ต้องมีรถมีบ้านมีสมบัติ มีแฟนมีอะไร เพราะไม่มีความสงบไม่มีสมาธิ ไม่มีความสงบภายในใจก็เลยต้องออกไปหา ความสุขภายนอก ถ้ามีความสงบ มีความสุขภายในแล้วก็จะไม่ออกไปหา เพราะมันดีข้างในมันดีกว่าข้างนอก ของเรามันไม่ต้องไปหาเป็นของเรามีอยู่กับตัวเราของข้างนอกนี่เราต้องไปหาแล้วแล้วมันก็อาจจะหมดไปไม่เที่ยงมาแล้วอาจจะไปเมื่อไหร่ก็ได้ แต่งงานกันไม่กี่เดือนก็อาจจะหย่ากันก็ได้ ตายจากกันไปก็ได้ พิกลพิการไปก็ได้เรากำลังหาความสุขที่ไม่ถูกต้องเป็นความทุกข์ต้องมาหาความสุขที่เป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์ที่เรามาอยู่เนี่ยมาพยายามทำใจให้สงบ ทำใจให้สมาเป็นสมาธิใจจะเป็นสมาธิก็ต้องมีเบรกเหมือนรถยนต์รถยนต์จะจอดจะให้มันวิ่งจะให้มันหยุดนี้จะต้องมีเบรกถึงจะหยุดมันได้ ใจก็ต้องมีเบรกหยุดความคิด ความคิดก็สังขารความคิดปรุงแต่งต้องใช้สติ สตินี่เป็นเบรกของใจ ถ้าเรา ท่องพุทโธพุทโธไป บริกรรมพุทโธไปในใจใจก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ ถ้าเราไม่บริกรรมพุทโธใจก็จะคิดเรื่อยเปื่อย คิดถึงบ้านคิดถึงสมบัติ คิดถึงแฟนคิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงเหตุการณ์ต่างๆ ในบ้านเมืองคิดไปก็เท่านั้น คิดไปก็ไม่ได้ไปทำอะไร ให้มันไม่เป็นไปได้ ทุกอย่างมันมีสภาพของมัน มันเป็นของมันไปทำใจให้สงบแล้วก็จะไม่สนใจกับเรื่องราวต่าง ๆ อะไรจะมีก็มีไปอะไรจะเป็นก็เป็นไป ไม่เกี่ยวกับเรา เราไม่เดือดร้อน ถ้ามีความสงบแล้ว เศรษฐกิจจะขึ้น เศรษฐกิจจะลงก็ไม่เป็นปัญหารายได้จะขึ้นรายได้จะลงก็ไม่เป็นปัญหา ร่างกายจะอดอยาก ขาดแคลนจนถึงตายไปก็ไม่เป็นปัญหาเพราใจไม่ต้องใช้ร่างกาย ไม่ต้องใช้อะไร ดังนั้นถ้ามีความสงบแล้วไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องใช้อะไรที่เรามาปฏิบัติกันนี้ต้องหยุดความคิดให้ได้ อย่าคิดอย่าปล่อยให้คิดเลยเปื่อยเข้ามาทางด้านนี้ดีกว่าใช้พุทโธหยุดมันเนืใช้ร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทำอะไรให้มีสติดูการเคลื่อนไหวของร่างกายเดินก็รู้กำลังเดินอย่าเดินไปแล้วคิดไป อย่าทำอะไรแล้วคิดไปถ้าใจเราจดจ่ออยู่กับการงานที่เราทำอยู่ มันก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ ถ้ามันคิดก็ใช้พุทโธก็ได้ ถ้าไม่ชอบพุทโธใช้บทสวดมนต์ก็ได้ สวดอรหังสัมมาสวากขาโตสุปฏิปันโนไป เหมือนร้องเพลง นี่ไม่ร้องเพลงมันมีความหมาย ร้องแล้วมันทำให้เกิดอารมณ์ แต่ถ้าสวดมนต์ไปแล้วมันจะไม่มีอารมณ์เพราะเราไม่มีไม่มีความหมายที่เราเข้าใจ หรือถ้าเราเข้าใจก็เป็นความหมายที่ไม่ได้ทำให้ใจเกิดอารมณ์ขึ้นมาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณ จะทำให้ใจเราหยุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้พอหยุดคิดแล้วใจก็จะว่างเย็นสบาย เวลานั่งก็สามารถที่จะ บังคับให้อยู่กับการดูลมหายใจเข้าออกก็ได้ นั่งสมาธินี่ดูลมหายใจเข้าออกจะสบาย ถ้าดูได้ ถ้าดูไม่ได้ก็ต้องพุทโธไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนจนกว่าใจจะไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็มาดูลม ถ้าดูลมแล้วไม่ไปคิดติดตามดูลมไปเรื่อยๆใจ ก็จะเข้าสู่ความสงบได้ ้าพอใจสงบแล้วก็มีความสุข มีความสุขไม่หิวไม่อยากไม่เจ็บไม่ปวดร่างกายจะเจ็บใจก็ไม่ได้เจ็บด้วย ร่างกายหิวใจก็ไม่หิวด้วย ใจจะวางเฉยได้เป็นอุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง ไม่เกลียดไม่โกรธ ไม่โลภไม่รักไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไร พอใจถึงเมืองพอ ถึงคำว่าพอพอนี้อยู่ที่อยู่ในใจที่สงบ แฟนก็ไม่อยากมี ถ้าสงบแล้วไม่มีแฟนไม่ต้องมีแฟน มีแฟนก็ยุ่ง ต้องยุ่งกับเขาอีก ยุ่งกับเขาไม่พอต้องไปยุ่งกับครอบครัวเขาอีก พ่อแม่เขาพี่น้องเขาเวลาเราแต่งงานนี่เราไม่ได้แต่งกับแฟนคนเดียว เราแต่งกับครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมเดี๋ยวต้องชวนไปบ้านเขาไปบ้านเขาก็ต้องไปเจอพ่อเจอแม่เขาเจอพี่เจอน้องอานะอ่าเขาเดียวแล้ว แต่งงานกันทีนี้แต่งกันทั้งครอบครัวเลย ไม่รู้ว่าจะชอบกันหรือไม่ชอบกันเราชอบกับแฟนเรา แต่เราไม่ได้ไปชอบกับพ่อแม่เขาหรือเปล่าก็ไม่รู้จะไปชอบกับพี่ป้าน้าอาเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่คนเดียวสบายแต่สบายก็ต้องมีความสงบ ต้องฝึกสติอยู่เรื่อยๆพุโทโธ พุโทโธไป ดินน้ำลมไฟก็ได้ อันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ได้ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็ได้ มีอะไรก็ท่องไปท่องไปท่องธรรมะ เนี่ยเป็นเครื่องเบรกความคิดเลิกคิดกทีเลิกคิดถึงคนนั้นคนนี้เลิกคิดถึงเรื่องราบยศสรรเสริญเลิกคิดถึงเรื่องดาราเรื่อง บันเทิงเรื่องการบ้างการเมืองเรื่องการท่องเที่ยว เรื่องอะไรต่างๆ เรื่องเหล่านี้มันคิดแล้วทำให้เกิดตัณหาความอยากทำให้ใจหิว ถ้าคิดแต่เรื่องผมขนเล็บฟันพุทโธพุทโธอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยจะทำให้ไม่หิว ใจสงบสบาย แล้วจะไม่ต้องการอะไร ไม่ต้องมีอะไร ของต่างๆ ที่มีก็ไม่ได้เป็นที่พึ่งที่แท้จริง เวลาเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา มันก็พึ่งมันพึ่งมันไม่ได้ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ใจเราได้แต่ถ้ามีสตินี่ก็หยุดได้ หยุดความทุกข์ได้ พอหยุดความคิดได้ ความทุกข์ก็หายไปความทุกข์ก็เกิดจากความคิดของเราเนี่ยเชื่อไหม อยากให้เป็นอย่างนั้น อยากให้เขาเป็นอย่างนี้ อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้ พอไม่ได้ก็เสียใจทุกข์ใจน้อยเนื้อต่ำใจ เสียอกเสียใจโกรธเกลียดขึ้นมา เป็นความทุกข์ไปก็อยากจะได้คืนมา ต้องไปใช้เวรใช้กรรมก็ทุกข์ไปทำบาปไปทำกรรม ต้องไปติดคุกติดตารางก็ทุกข์ต้องไปรับผิด ถ้าไม่ทำผิดมันก็ไม่ต้องไปรับผิดที่ไปทำผิดก็เพราะความโลภความอยาก อยากได้อะไรมาก ๆ ก็ทำได้หามาโดยวิธีถูกไม่ได้ก็หาโดยวิธีผิดเนี่ยทำผิดกฎหมาย หรือเวลาโกรธใครเกลียดใครก็ฆ่าเขา เขาฆ่าเขาแล้วทีนี้ก็ต้องไปต้องไปรับใช้โทษ ก็ทุกข์เพราะไม่อยากจะไปรับใช้โทษ ถ้าไม่ไม่ไม่อยากจะไปรับโทษ ก็อย่าไปทำบาปอย่าไปทำผิด แล้วจะไม่มีโทษตามมาแต่เวลาเกิดอารมณ์ลูกแก่โทสะ นี่มันหยุดไม่ไหว ไฟใจมันร้อนเป็นไฟ ใจมันกลายเป็นยักษ์เป็นมารขึ้นมาอยากจะกัดจะกินคนนั้นคนนี้ฆ่าคนนั้นฆ่าคนนี้ขึ้นมา แม้แต่บิดามารดาคนที่เรารักก็ยังฆ่าได้ เวลาลูกแก่โทสะสามีภรรยารักกันแสนรัก พอโกรธเกลียดกันขึ้นมานี่นี่ก็ฆ่ากันได้ นี่แหละ ใจความคิดของใจมันทำให้เป็นอะไรต่างๆขึ้นมาได้ ความอยากคิดมันต้องเกิดจากความอยาก อยากให้ได้สิ่งนั้น สิ่งนี้ พอไม่ได้ก็โกรธ สามีภรรยาทะเลาะวิวาทกันก็เพราะ สามีอยากให้ภรรยาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ ภรรยาอยากให้สามีทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ พอไม่ทำก็โกรธกันถ้าโกรธมาก ๆ ก็อยากจะทำร้ายกัน ทำร้ายกันทั้งที่รักกันแสนรัก ล้กกันแบบจะเกินกันกินกันแต่พอ พอโกรธนี่มันไม่อยากจะเกินไม่อยากจะกินแล้ว อยากจะฆ่าก็เพราะความอยาก เราอย่าไปอยากเราต้องดูความเป็นไปได้ อยากในสิ่งที่เป็นไปได้ อันไหนเป็นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนใจ อยากให้เขาทำอย่างนั้นทำนี้ ถ้าเขาไม่ทำก็ต้องเปลี่ยนใจอ่ะ เขาไม่ทำก็แล้วไป ได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนใจ ไม่เอาก็ได้ เมื่อก่อนนี้ก็ไม่อยาก ก็เหม็นก็เหม็นเดือดร้อนอยู่ได้ พออยากขึ้นมาปั๊มจะเป็นตายให้ได้ ถ้าไม่ได้ นี่แหละ ใจของเรา มัน ถ้าไม่ระมัดระวังไม่ปล่อยไม่ควบคุมมัน มันจะสร้างไฟนรกขึ้นมาเผาใจเรา สร้างความโลภความโกรธเนี่ยไฟนรกทั้งนั้นเอาธรรมะพระเจ้ามาดับไฟ ได้อะไรมาก็ทุกข์ขณะที่ยังไม่ได้ก็ทุกข์แล้วเพียงแต่อยากได้ก็ใจก็ทุกข์แล้วกังวลก็วายบางทีต้องไปรบกวนพระสงฆ์องค์เจ้าไปขอพรกันวุ่นไปหมดเด็กอยากจะเข้าเอ็นท่านได้ก็ไปขอพระ อยากจะได้งานก็ไปขอพระ อยากจะได้ลูกก็ไปขอพระ ที่ต้องไปขอเพราะใจมัน ใจมันกังวลกังวาย มันวิตก มันกลัวจะไม่ได้ มันอยากจะได้แล้วยังไม่ได้ มันก็มันก็เลยต้องหาอะไรมาช่วย ถ้าไม่อยากสักอย่างมันก็ไม่เห็นต้องไปขออะไรจากใครเอาภาวนาอย่างเด ไได้มาแล้วมันจะดีตรงไหน ได้มาแล้วก็ต้องมาดูแลรักษามันก็ต้องมากังวล มาหวง มาห่วงเลยได้แฟนมาเดี๋ยวเกิดไม่เห็นหน้ากันทั้งวันหนึ่งก็กังวลนะ เอ๊ะหายไปไหนไปทำอะไร ไปอยู่กับใครหรือเปล่า ใช่ไหมนานาปัญหาตามมาเนี่ยนะคือ การหาความสุขภายนอกจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าความสุขภายในเนี่ย สบายเนี่ยมาอยู่บนเขานี่มาอยู่ที่นี่ทำใจให้สงบอยู่พุทธายแค่นี้ จบ ถึงเวลาก็กินถึงเวลาก็นอน ไม่หิวไม่อยากได้อะไร ไม่อยากมีอะไร แต่ถ้ามันไม่สงบมันก็เหมือนก็ติดคุก เมื่อไหร่จะถึงวันกลับสักที นับวันเหมือนกับคนติดคุกคอย เมื่อไหร่ถึงจะได้วันออกจากคุกสักทีที่เพราะใจมันไม่สงบใจมันยังมีความอยาก ยังอยากจะไปหารูปเสียงกลิ่นรสอยู่ยังอยากจะไปทำนู่นทำนี่ซึ่งมันจบมันให้ความสุขประเดียวเดียวแล้วก็จบไปนะคะถ้าอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรกับอยู่ไม่ได้กัน เวรกรรมอยู่ไม่เป็นสุขนะ ต้องต้องมีกรรมกรรมก็คือการกระทำต้องทำนู่นทำนี่ ถึงจะ ถึงจะสุข ถ้าอยู่เฉยๆ แล้วทุกข์ความจริงอยู่เฉยๆ กับการทำนู่นทำนี่ อย่างไหน มันจะสบายกว่ากัน อยู่เฉยๆ สบาย อยู่วัดรู้สึกมันอยู่สวรรค์ละเจ้า่ะพอไปเจอโลกภายนอกเหมือนนรกเลยค่ะ พยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆ ใจสงบมากเท่าไหร่จะไม่อยากได้อะไร จะไม่อยากทำอะไรทำก็เท่านั้น ตายไปก็เอาไปไม่ได้ทำอะไรแทบเป็นแทบตาย ตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยอย่างหามาแทบเป็นแทบตาย ตายไปก็ไม่ได้ ไปเอาไปแต่ความอยากความหิว ไปเกิดใหม่ ไปหาใหม่ ไปอยากใหม่ เนี่ยเรามาเกิดนี่ไม่พ่อแม่ไม่ต้องสอนว่าอยากจะได้นู่นอยากได้นี่ ขอเลย มีโอกาสเมื่อไหร่ขอเลย ไม่ใช่ไม่ใช่พ่อแม่ถามหนูไม่อยากได้นั่นเหรอหนูไม่อยากได้อย่างนี้เหรอไม่ต้องถาม อยากติดมามันมันมันเป็นของเก่าติดมากับใจอยากดูอยากฟังอยากกิน อยากดื่มอยากเที่ยวอยากเล่น มันเป็นมากับใจเรา ตอนนี้ใจเรา ถ้ายังมีความอยากอยู่เวลาตายไปมันก็ มันก็เอาความอยากไปด้วย ความอยากนี่แหละมันเป็นตัวพายเราไปเกิด ถ้าไม่มีความอยากเราก็จะไม่ต้องไปเกิด ถ้าทำใจสงบได้ความอยากก็หายไปจะให้มันหายอย่างท้าวรก็ต้องใช้ปัญญา ได้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุข แล้วก็ความอยากเองมันก็เป็นทุกข์ เวลาเวลาไม่มีความอยากกับเวลามีความอยากนี่ใจจะรู้สึกอย่างไรเวลาไม่มีความอยากสบายใจ พอมีความอยากขึ้นมานี่วุ่นวายแล้วเนี่ยเนี่ยให้เห็นเนี่ยต้องเห็นตัวนี้ เห็นความอยากว่าเป็นทุกข์ เป็นตัวสร้างความทุกข์ เนี่ย เห็นอริยสัจสี่ดวงตาเห็นธรรมไม่เห็นแค่ตรงเนี้ยให้เห็นว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเรา เหมือนกับหมอที่เห็นว่าเชื้อโรคภัยไข้เจ็บ เกิดจากเชื้อโรคถ้าถ้าเห็นว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทีนี้ก็หายามารักษาเท่านั้นเองหายามาทำลายเชื้อโรค สมัยก่อนนี่มีโรคหลายชนิดที่เราไม่ไม่รู้จักวิธีรักษากัน หมอเขาก็ค้นคว้าหายาจนกระทั่งสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างได้พวกทีบีพวกอหิวาพวกอะไรนี้ เมื่อก่อนนี้ไม่มียารักษา เพราะไม่รู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมา พอรู้ว่ามีเชื้อโรคชนิดนี้ทำให้เกิดโรคชนิดนี้ขึ้นมา ก็หายามา ทดลองฆ่ามันดู ยาชนิดนี้ฆ่าได้ไหมไม่ได้เอาชนิดนี้ทดลองไปทดลองมา เดี๋ยวก็ได้พอได้นี้ก็โรคนี้ก็หายไปสมัยก่อนโปลิโอนี่คนเกิดมานี่เป็นโรคโปลิโอกันเยอะอย่างนี้ถ้าจะไม่มีเลยนะเพราะมียาอันนี้ก็เหมือนกัน ความทุกข์ใจของเราให้รู้ว่ามันเกิดจากความอยากของเราเท่านี้ หรือว่าเกิดจากการมาตัณหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปทำตาวิธีที่จะทำลาย ต้นเหตุของความทุกข์คือความอยากนี้ก็คืออย่าไปทำตามความอยาก ถ้าทำมันก็จะต่อไปเรื่อยๆคนอยากสูบบุหรี่ถ้าอยากจะเลิกสูบบุหรี่ทำไงก็ต้องไม่สูบถ้าไม่สูบไปสักระยะหนึ่งเดี๋ยวความอยากมันก็หายไป พอความอยากหายไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อน จะเดือดร้อนตามช่วงที่ยังมีความอยากอยู่นั้นหลังจากมีความสงบแล้วขั้นต่อไปก็ต้องมาใช้ปัญญา เจริญปัญญามองให้เห็นว่า ความอยากนี่แหละ เป็นตัวมาทำลายความสงบของเรา เวลาอยู่ในสมาธิสงบ อยู่ที่นี่สงบเดี๋ยวพอกลับบ้านไปเดี๋ยวความอยากต่างๆมา เดี๋ยววุ่นละมีอะไรอยากจะถามไหมมันมีอะไรไหมตอนที่มาวันแรกค่ะก็นั่งสมาธิทีไรมันก็หลับทุกทีเลยนะคะ แต่ทีนี้พออย่างวันที่สองค่ะ ก็ดีขึ้นคือว่านั่งสมาธิแล้วไม่หลับแล้ว แต่ว่าก็ยังฟุ้งอะค่ะนคือว่าสามารถบอกไว้ให้อยู่ที่พุทโธพุทโธได้แต่ก็เหมือนจะมีอีกหัวนึงนะคะคิดเรื่องอื่นค่ะคือเราคือใหม่ ๆ ความคิดมันไม่ยอมแพ้เราง่ายๆไม่ต้องไปสนใจแล้วก็พุทโธของเราไปเราอย่าไปสนใจเขาจะคิดอะไร ก็ปล่อยเขาคิดไปเราให้อยู่กับพุทโธของเราไป แข่งกันตอนนี้ใหม่ ๆ ต้องแข่งกัน เขาจะคิดก็ปล่อยเขาคิดเรา แต่เราไม่คิดตามเขาเราจะคิดอยู่กับพุทโธพุทโธ อย่างเดียวบางครั้งก็เคยได้ยินที่เขาบอกว่าให้กำหนดลมหายใจไว้ที่เราควรจะพุทโธพุทโธไปหรือว่า เราก็แทนที่จะสนใจความคิดนั้น ไปสนใจตรงที่มันเจ็บหรือว่า หรือว่ากำหนดก็ลองดูแต่อย่างไหนแล้วอย่างไหนมันทำให้สงบก็เอาอย่างนั้น ้าหมายคือการทำให้มันสงบคือใช้อะไรก็ได้ใช้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้คืออย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองสะสมนะคะคือว่าใจหนึ่งก็จะคิดอยู่อีกใจหนึ่งก็เลยพยายามคิดว่าเอ๊จะทำยังไงดี ให้มันอยู่ที่ที่หนึ่งอะย่างเก็นั่นสิก็ต้องหาอะไรผูกมันไว้ไง ใช้พุทโธผูกมันไว้หรือ อย่าไปคิด พุทโธก็ได้สวดมนต์ก็ได้นับหนึ่งสองสามไปก็ได้ นับไปเรื่อยๆนับถึงร้อยถึงพัน นับไปเรื่อยๆ ส่วนมันจะคิดอะไรเราอย่าไปคิดตามมันเท่านั้นเองเหมือนคนมาชวนคุยเราไม่ต้องไปคุยเขาเรานั่งนับเงินของเรา แล้วก็นับเงินของเราไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเขาก็จะไปเองเดี๋ยวเขาก็จะหายไปเอง เราต้องใจเราต้องจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ใหม่ๆนี้ความคิดมันเยอะ มันจะไม่ยอมหายไปง่าย ๆ ก็ไม่ต้องไปสนใจเมื่อเรานั่งนับหนึ่งสองสามจะได้ยินเสียงนู่นเสียงนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจมันนกมันจะร้องอะไรมันจะทำอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจมัน เวลาใจเริ่มนั่งสมาธิฝึกใหม่ ๆ นี้ใจมันคิดมากอยู่แล้วนัน พอจะเริ่มปั๊บมันจะไม่หยุด มันก็ยังคิดแข่งกับเราอยู่ เราก็อย่าไปสนใจมัน พยายามใจจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่าไปจดจ่ออยู่กับความคิดจะจดหยอกจดจดจ่ออยู่กับการสวดมนต์ก็ได้ จดจ่ออยู่กับพุทโธก็ได้ จดจ่ออยู่กับการนับก็ได้ จดจ่ออยู่กับอาการสามสิบสองก็ได้ ถ้าท่องชื่อของอาการสามสิบสองได้ก็ท่องดู ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อย เหมือนกับเราหัดท่องสูตรคูณเนเหมือนกับเราเรียนหนังสือคุณอ่านหนังสือเนี่ยความคิดมันก็เข้ามาใช่ไหมเวลาอ่านหนังสือ เด็กถึงไม่ค่อยชอบเรียนหนังสือกันเพราะบางทีอ่านแล้วไม่รู้เรื่อง พราะคิดถึงแฟนบ้างคิดถึงเกมบ้างคิดถึงละครบ้างคิดถึงเที่ยวบ้างมันก็เลยไม่มีสมาธิกัน แต่คนที่เขามีสมาธินี่เขาไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนใจเขาเวลาเขาอ่านหนังสือก็มีแต่เรื่องที่เขาอ่านอยู่ เรื่องเที่ยวเรื่องอะไรมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่คนที่มีสมาธิดีจึงเรียนเก่งไงเพราะว่าอ่านอะไรก็จำได้หมดรู้เข้าใจ แต่ถ้าอ่านแล้วมีเรื่องนู้นเรื่องนี้แทรกเข้ามา แล้วใจก็ไม่จดจ่ออยู่กับการอ่านเดี๋ยวอ่านไม่รู้เรื่องคนที่เรียนเก่งกับคนที่ไม่เรียนเก่งก็อยู่ตรงที่การมีสติหรือสมาธินี่แหละเป็นหลักงั้นถ้าเรายังไม่มีก็ต้องพยายามสร้างสมาธิสร้างสติขึ้นมา ด้วยการจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้น เรื่องนี้อันนี้ไม่ใช่เวลาจะคิดอันนี้ต้องการต้องการหยุดคิด แล้วเรื่องคิดนี้ต้องรอให้หยุดคิดให้ได้ก่อนเพราะว่าเราจะต้องบังคับให้มันคิดไปในเรื่องที่เราต้องการให้มันคิด ตอนนี้ถ้าเราไม่มีกำลังที่จะหยุดคิดได้ เราจะ ดึงให้มันไปคิดในเรื่องที่เราต้องการคิดไม่ได้ เราต้องการมันไปคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตากัน คิดถึงเรื่องอสุภะกัน คิดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกัน ไอ้เรื่องเหล่านี้มันไม่ค่อยชอบอยากจะคิดอะแต่มันคิดเรื่องอาการสามสิบสองมันไม่ชอบคิดอะมันท่องเที่ยวในร่างกาย มันชอบไปท่องเที่ยวข้างนอกมากกว่า ให้มันเที่ยวในร่างกายมันไม่อยากจะดูอะ มีอาการสามสิบสองแต่ไม่เคยเห็นเลยใช่ไหมเคยรู้ไหมว่าเรามีอาการเหล่านี้อยู่บ้างมีผม มีขนมีเล็บมีฟัน มีหนัง มีเนื้อ มีเอ็นมีกระดูก มีเยื่อในกระดูกม้าม หัวใจ ตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยเคยเห็นลำไส้ของเราบ้างไหมเคยนึกถึงมันบ้างไหม ของพวกนี้มันไม่อยากคิด กิเลสไม่ชอบคิดเพราะคิดแล้วมันไม่มัน ไม่สนุก มันต้องคิด ดูขางามงาม ดูผมงามงามดูอะไรงามงามหน้างามงาม ซึ่งวันวันหนึ่งก็ต้องแก่ไปผิวสวยๆ ก็เหี่ยว ใช่ แก่เจ็บตายไปมันไม่ยอมคิดถึงเรื่องแก่เจ็บตายมันก็เลยหลงพอได้คนนี้มาพอคนนี้แก่ก็เปลี่ยนใช่ไหมเปลี่ยนหาคนใหม่ดาราภาพยนตร์นี่เขาเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอแฟนเก่าแก่แล้วก็หาแฟนใหม่อันนี้คนแก่อายุเจ็ดสิบแปดสิบมีแฟนอายุยี่สิบสามสิบเนี่ยเพราะแฟนเก่าอายุเจ็ดสิบมันไม่น่าดูเลยต้องเปลี่ยน ลี่ยนเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เจอของแก่อยู่ดีแหละและปัญหา ถ้าเราไม่สามารถที่จะควบคุมบังคับให้ใจหยุดคิดได้ มันก็จะหลอกให้เราไปหาของปลอมกัน ของชั่วคราวกัน ได้มาแล้ว เดี๋ยวก็เบื่อ เวลาได้มาใหม่ ๆ โอ้โหข้างใครพอจำเจชินชาแล้วก็เบื่อแล้ว เก่าแล้วรุ่นใหม่ออกมาแล้วโทรศัพท์เดี๋ยวรุ่นใหม่ออกมาก็ รุ่นนี้ก็โยนทิ้งกันแล้วยังใช้ดีได้ดีอยู่เลย แต่ไม่อยากจะใช้มันนะเพราะมันไม่มีฟังก์ชันเหมือนรุ่นใหม่ รุ่นใหม่ถ่ายภาพได้คมกว่า ชัดกว่าเร็วกว่านี่ของใหม่ๆมันก็ใจอยู่เรื่อยๆ สามารถที่จะมาให้ความสุขที่ถาวรกับเราได้ ให้ความสุขชั่วคราว แล้วก็จางหายไป เหมือนควันไฟ ก็ต้องหาใหม่ หาใหม่อยู่เรื่อยๆ แท้จริงอยู่ที่ความสงบนี่ ไม่หายไม่จาง ถ้าเราแล้วถ้าเราผลิตขึ้นมา ได้แล้วเราก็จะรักษามันไว้ได้ต่อไป อันนี้แหละนิจจังของจริงของแท้ นิจจังสุขขังอัตตานี่แหละ คือความสงบนอกนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานิจจังแปลว่าอะไรถาวรไม่เปลี่ยนแปลง สุขขังความสุขอัตตาของเรา ตัวเราความสงบนี่แหละเป็นของเรา มันจะไม่มีวันจากเราไปเ ความสงบอยู่กับพระเจ้ามาจนถึงปัจจุบันนี้ สองพันห้าร้อยกว่าปีผ่านไปแล้ว แต่จิตของพระเจ้าก็ยังอยู่กับความสงบอยู่ปรมังสุขขัง นิบานังปรมังสุขขัง แต่พวกบรรดามหาจักรพรรดิมหากษัตริย์นี่สูญเสียราชวังไปหมดแล้ว กรุงเสียชุติยาเสียไปหมดแล้วกรุงสุขโขทัยกรุงโรมได้มาแล้วก็หมดไปยิ่งใหญ่ ุงโรมยิ่งใหญ่ยังไงนะได้เท่าไหร่ก็หมดไป เป็นเป็นสมบัติผัดกันชมไป พอคนนี้ตายไปคนอื่นก็ขึ้นมาทดแทนปึ๊บ ถ้าขับรถเห็นพวกนี้ช่วยบีบแกไล่ไปหน่อย ให้มันกลัวหน่อย มันจะได้ไม่มาเพ่นพ่านใกล้คน ถ้ามันไม่กลัวแล้วเดี๋ยวมันจะจะจะลำบาก ให้มันกลัวคนไว้หน่อย อย่าไปเลี้ยงมันอย่าไปให้อาหารมัน ตัวใหญ่มากเลยพราะอย่างเดียวมันจะดื้อถ้ามันรู้ว่ามันถ้ามันไม่กลัวแล้วมันจะดื้อมีใครอยากจะถามอะไรป่ะหนูเคยภาวนาแล้วก็ก็หลับแล้วจ้ะแล้วที่ เวลาภาวนาแล้วถึงเวลานอนแล้ว ไม่หลับนี่เป็นเพราะอะไรเจ้าค่ะมันมีหลายสาเหตุก็ให้รู้ว่าไม่หลับก็แล้วกัน บางทีสาเหตุทางร่างกายก็ได้ บางทีสาเหตุทางอารมณ์ทางจิตใจก็ได้ มันมีหลายหลากหลายสาเหตุด้วยกัน บางทีมันมันนอนมากแล้ว มันก็นอนไม่หลับ มันนอนพอแล้ว มันก็ไม่นอนไม่หลับแล้วมันจะหลับไม่หลับก็ให้รู้ตามความเป็นจริงว่าไม่หลับก็ดีเลย ไม่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งภาวนาต่อ ก็เท่านั้นเองปัญหาอยู่ที่หลับมากกว่า ไม่หลับหลับแล้วไม่ได้ภาวนาถ้าไม่หลับก็ดีได้ภาวนา ไม่หลับก็ลุกขึ้นมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิต่อไป อย่าไปอยากให้มันหลับ มันจะทุกข์ถ้ามันไม่หลับก็ดีอย่าบอกคือพยายามอย่าไปทุกข์ กับสภาวะของอะไรต่างๆฝนตกก็ดี อย่าไปอยากให้มันหยุดพออยากให้มันหยุดก็จะทุกข์อีก ไม่ไม่ต้องอยากอะไร เออ ไม่ต้องอยากอะไร ให้ยินดีตามมีตามเกิดเขาด่าเราก็ดี อ่ะยินดีนานๆ จะได้ฟังคนด่านาที มีแต่คนชมลองฟังคนด่าดูที่ว่าทำใจได้หรือเปล่าฝึกใจได้หรือเปล่าให้หัดยินดีทุกอย่าง ร้อนก็ดี ทุกข์ก็ดีสุขทำไมต้องสุขไปตลอด โลกนี้มันสุขไปตลอดได้ได้หรือเปล่ามันก็ต้องมีสุขบ้างทุกบ้าง ทุกก็ดีจะได้หัด หัดอยู่กับมันให้ได้ อย่าไปอยากแล้วมันจะไม่ทุกข์ซ้ำซ้อนเข้าใจไหมทุกทุกภายนอกไม่ร้ายกาจเท่ากับทุกภายในทุกภายในนี่เกิดจากความอยากของเราบางทีได้ร้อยยังไม่พอ อยากได้สองร้อยนี่ก็ทุกข์แล้วถ้าไม่มีความอยากได้ร้อยก็ดีใจแล้ว ใช่ไหมทุกภายในเนี่ยเป็นตัวปัญหาที่เราต้องคอย คอยระงับมันเกิดจากความอยากของเราเราเรามันใจของเราไม่มีเคยคำว่าพอ ไม่เคยมีคำว่าพอใจ ได้อะไรมาก็ไม่พอใจได้แค่นี้ก็อยากจะได้ ได้คือก็อยากจะได้สอบได้สอบก็อยากจะได้ว่าไม่มีไม่มีพรพอร้อนก็อยากให้มันเย็น เย็นก็อยากจะให้มันร้อน ไม่รู้จะต้องการอะไร เทวดายังเบื่อเลยเนี่ย ขอ ขอพรเทวดาให้ฝนตก พอฝนตกก็บ่นว่ามากเกินไป น้ำท่วมพอไม่ตกเลยก็บ่นว่าแรงอีกเทวดาไม่รู้จะจะตอบสนองมนุษย์ยังไงดีนั้นท่านอาจารย์เจ้าค่ะตอนตอนตอนนี้ แม่บ้านหายากเจ้าค่ะ จะมาวัดก็จำเป็นต้องมีแม่บ้านเฝ้าบ้านอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราไม่ต้องไปอยากมีใช่ไหมเจ้าค่ะมีก็มีไปมีก็มี ไม่มีก็ซื้อหมามาก็ได้ เดี๋ยวหมาเป็นเพื่อนกับขโมยเจ้าค่ะหรือผัดกันมาก็ได้ การภาวนานี่ความจริงต้องมาเดี่ยวจะมันกว่า การภาวนาที่ที่ ที่จะได้ผลจริงๆนี้ต้องภาวนาต้องฉายเดียวแล้วดูพระพุทธเจ้าเวลาตัดสรู้เนี่ย ตอนต้นตัดสรู้ไม่ได้ เพราะมีปัญจวัคคีย์ติดตาม คอยเชียร์อยู่ เป็นกองเชียร์อยู่ พอพอปัญจวัคคีย์ทิ้งไปปั๊บอยู่คนเดียวไม่ต้องมากังวลกับเรื่องกองเชียร์แล้วจะจะภาวนาขนาดไหนเบาหนัก ยังไงก็ทำได้ตามสบาย ถ้ามีกองเชียร์นี่มันบางทีก็เครียดนะเขาจะเชียร์ให้เราได้ชนะชนะ แต่เรามันยังไม่ชนะ มันก็มันกังวลกับกองเชียร์แล้วมาก็ต้องกังวลต่อกัน ต้องคอยห่วงกัน เอ๊ะเขาเป็นยังไงบ้างเราอย่างวุ่นอย่างนี้กันไป ต่างฝ่ายต่างห่วงกันในนั่งสมาธิถ้านั่งกันเป็นฝูงเป็นหมู่เนี่ยมัน คนนั้นก็เดี๋ยวก็ไอบ้างคนนี้อยากจะลุก คนนี้ยังันนี้แต่ ปัญหาเนี่ยอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวนี่จะนั่งยาวขนาดไหนก็ได้ยังนั่งสั้นก็ได้แล้วแต่เราบางทีมันนั่งไม่ได้ยาวก็ไม่ได้ยาวบางทีมันได้ยาวก็ยาวไปเลย ถ้าจะเป็นนักภาวนานี่ต้องไม่คุกคลีพระเจ้าบอก ไม่คุกคลีให้ปลีกวิเวกอยู่ตามลำพังงั้นก็ผัดกันมาสิไม่ต้องมากันทั้งหมดแล้วคนนั้นเฝ้าบ้านบ้างคนนี้เฝ้าบ้านบ้างผัดกัน แค่แค่นี้ก็หมดปัญหาแล้วตัดตัดได้อย่างเดียวต้องตัดรูปไม่ได้ไม่ตัดวันนี้ก็ต้องตัดวันหน้าแหละจะอยู่ไปด้วยกันตลอดที่ไหน ใช่ไหมเรามีหน้าที่ ให้สอนเขาเลี้ยงเขาให้ช่วยตัวเองก็ได้ ดูแลตัวเขาเองได้ แล้วก็หมดหน้าที่เราแล้ว ให้เขารู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกอะไรดีหรือชั่วให้เขารักษาศีลห้าได้แล้วก็สบายใจแล้วแหละ ปลอดภัยจากอบายแล้วถ้ารักษาสีนห้าได้นี้ก็พอแล้ว เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนี่มันมันมันไม่มีใครไปกำหนดได้หรอกจะแก่จะจะเจ็บเมื่อไหร่ จะตายเมื่อไหร่ แต่เพียงแต่สอนวิธีให้มีสติไม่ประมาททำอะไรให้คำนึงถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเท่านั้นเอง ส่วนจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี้มันก็เป็นเรื่องของเขาแล้วเขาปฏิบัติตามได้ก็ปลอดภัย เขาปฏิบัติตามไม่ได้ก็ ก็ไม่ปลอดภัยมาแล้วไม่อยากกลับเลยเจ้าค่ะก็ไม่ต้องกลับเลยปล่อยเขากลับไปกันเราอยู่ต่อเราอายุมากแล้วยก ยกให้ลูกเขาทำงานทำการแทนเราได้แล้วเราเป็นผู้กำกับก็พอเราเราทำเราเป็นเป็นกรรมการดูไว้ก็พอ ให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการเราให้นโยบายก็พอ ให้ข้อปรึกษาให้ข้อแนะนำเราจะได้มีเวลาทำทำได้มีเวลาปฏิบัติค่ะ เพราะเวลาเหลือน้อยใช่แล้วก็ติดตามดูผลงานก็พอ ถ้าผลมาไม่เข้าตา ก็ปรับบอกเขาได้ ต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ น้องปล่อยก็แสดงฝีมือในมือเขาเต็มที่เลย เราเวลามาภาวนาดีกว่า งานภาวนานี่ งานรื้อพบรื้อชาติงานสร้างความสุขที่ถาวร งานดับความทุกข์ งานอย่างอื่นนี้ดับความทุกข์ไม่ได้ ตัดภพตัดชาติไม่ได้มีแต่จะก่อภพก่อชาติให้มากขึ้น งานทางโลกนี้มีแต่จะมีแต่สร้างภพสร้างชาติให้มากไปเรื่อยๆ เพราะมันทำด้วยความอยากกันใช่ไหมงานภายในนี่ก็จะติดตัวไปชาติหน้าด้วย เจ้าค่ะผลงานภายนอกเอาไปไม่ได้ มีคอนโดอยู่สิบคอนโดก็ไปไม่ได้ร้อยคอนโดก็ไปไม่ได้ ตอนตอนจะตายไม่กลัวเจ้าค่ะก็ทรมานตอนก่อนตายเจ้าค่ะแต่ถ้าปฏิบัติดีก็ ไม่ทรมานไม่ต้องไม่ต้องกลัวใช่ไหมเจ้าค่ะก็ซ้อมก่อนเ๋ยเวลา นั่งมันเจ็บก็อย่าไปลุกสิเวลาน่เวลาเจ็บก็อย่าไป อย่าไปลุกปล่อยให้มันเจ็บไป หัดอยู่กับความเจ็บ ถ้าอยู่กับความเจ็บได้ก็ไม่ทรมาน เหมือนคนที่หัดกินพริกอ่ะ คนที่กินพริกไม่เป็นนี่ทรมานนะเวลาต้องกินพริกเนี่ยแต่ถ้าคนที่กินพริกเป็นแล้วนี่ก็ทรมานนะเขามันใะอ่ไหมีอร่อยนี่นั่นแหละความเจ็บก็เหมือนพริกดี ๆ นี่เองที่เราทรมานเพราะว่าเราเกลียดมันไม่ชอบมัน แต่คนที่ชอบมันที่จะไม่ทรมานเพรนั้นพยายามผัดชอบมันพยายามนั่งเวลามันเกิดแล้วอย่าไปลุกนั่งไปกับมันให้มันหายไปเองต้องต้องแอบหมอด้วยค่ะ คือไม่ไม่บอกหมอเจ้าค่ะถ้าหมอรู้เขาก็จะว่าไม่ให้นั่งกับคนนะคะหมอก็ไม่รู้เรื่องค่ะหมอต้องไม่บอกนะคะหมอเขาหมอเขาก็รู้แต่เรื่องของเขาค่ะ แต่เรามันเรื่องของเรามันเขาไม่รู้หรอกเรื่องใจเขาไม่รู้เขารู้แต่เรื่องร่างกายจะบอกว่าให้นั่งเก้าอี้เจ้าค่ะแต่เราต้องการที่จะเจอความเจ็บเพราะเดี๋ยวไม่ต้องเจ็บหรอเจ็บแล้วถ้าเราไปอาศัยยา มันก็มันก็ไม่ดี มันก็ไปสร้างพิษยาขึ้นไปในร่างกายแล้วก็ไปสร้างความอ่อนแอให้กับจิตใจ จิตใจจะไม่เข้มแข็ง ต้องคอยพึ่งยาไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราสร้างความเข้มแข็งกับจิตใจเนี่ยถ้าใจสงบมีสมาธิมีอุเบกขานี่ยมันไม่เจ็บหรอก มันเจ็บนิดเดียว ที่มันเจ็บใหญ่ก็คือความกลัวความเจ็บนี่เห็นไหมหมอบอกให้หมอบอกเดี๋ยวจะฉีดยาให้เข็มนงยังไม่ทันฉีดเนี่ยใจมันไปก่อนแล้วใช่ไหม ไปหาหมอหมอบอก เป็นมะเร็งจะตายสามเดือนยังไม่ทันตายใจมันตายก่อนเนี่ยเป็นของที่เราต้องสอนใจฝึกใจไม่ให้ ไม่ให้ตายไม่ให้เจ็บไปกับร่างกาย เพราะใจไม่ได้เป็นร่างกาย นี้ใจมันใจมันหลงไปติดไปผูกตัวเองติดไว้กับร่างกายเลยคิดว่าอะไรเกิดกับร่างกายก็เกิดกับใจด้วย ถ้าเราแยกใจออกจากร่างกาย ไม่ทรมานหรอกเวลาร่างกายตายเลามันนอนหลับไปเท่านั้น พอไม่หายใจก็จบแล้วสบายจะตายไป ไม่ต้องหายใจ อยู่ลำบากต้องคอยหายใจอยู่เรื่อยูยหายใจได้กับสบายกว่า คือการเกิดเป็นทุกข์ถ้ายังหายใจอยู่ก็ต้องหาน้ำกิน หาข้าวกินอีก ถ้าไม่หายใจบ้างก็สบาย ข้าวก็ไม่ต้องกินน้ำก็ไม่ต้องกินกำลังกายก็ไม่ต้องออก ยาก็ไม่ต้องกินร่างตายมันสบายกว่าการอยู่เลยเพียงแต่อย่าไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายมันไปสร้างความทุกข์ที่ใจ แต่ถ้าปล่อยให้มันตายโดยธรรมชาตินี้จะไม่ไม่เป็นปัญหาเลยไม่เป็นปัญหากับใจ ใจเป็นกลางใจสงบ ใจปล่อยวาง แต่ถ้าใจไปฆ่าร่างกายนี้ แสดงว่าไม่เป็นกลางมันเกลียดร่างกายเช่นคนแก่สมัยนี้ทางเมืองฝรั่งเขานี่บางทีเขาแก่ทำอะไรไม่ได้ หรือเป็นโรคภัยใกล้เจ็บ แต่ไม่ยอมยังไม่ตายก็ยังคิดหาวิธีฆ่าตัวตายกัน ทีนี้พยายามจะให้เขาออกกฎหมาย ให้หมอ ฉีดยาให้เขาตายได้เขาคิดว่าการฉีดยาแล้วจะตายอย่างสบายมันไม่มันสบายไม่สบายมันไม่อยู่ที่ร่างกาย ตายแบบไหนมันก็เหมือนกัน ที่มันสบายแล้วไม่สบายอยู่ที่ใจ ถ้าใจยอมรับกับสภาพได้มันจะมันจะสบาย ถ้ามันมีความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมามันจะไม่สบายเช่นยังไม่ตายอยากตายก็ทุกข์แล้ว ถ้าจะตายแล้วไม่อยากตายก็ทุกข์อีก แต่ถ้าเฉยๆถ้ายังไม่ตายก็อยู่ ถ้าจะตายก็ตาย มันจะไม่ทุกข์เลยเพราะไม่มีความอยากยุ่งกับร่างกาย ปล่อยให้ร่างกายเป็นไปตามความเป็นจริงของเขา เขาจะอยู่ก็อยู่ไปเขาจะตายก็ปล่อยว่าตายไป เขาจะแก่ก็แก่ไป จะมีโรคภัยไข้เจ็บก็ปล่อยเขามีไป ถ้าใจเรา มีความสงบมีความสุขเราไม่ต้องใช้ร่างกายอยู่แล้ว ปัญหาของพวกเราคือเรายังต้องใช้ร่างกายกันอยู่พอไม่มีร่างกาย หรือร่างกายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ ก็อยากจะทิ้งมันแล้วขี้เกียจแบกมันแล้วร่างกายเป็นอมภพกรรมภาพเนี่ย ไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วเพราะเอาไปใช้อะไรไม่ได้แล้ว เหมือนคนใช้เนี่ย ร่างกายเนี่ยเหมือนคนรับใช้ พอมันไม่สามารถมารับใช้เราได้ก็ไม่อยากจะเลี้ยงมันแล้วแล้วนั้นแหละถ้าไม่มีความอยากแล้วมันไม่ต้องใช้ร่างกาย ร่างกายจะมีไม่มีก็ไม่เป็นไร ใจนี้เป็นสิ่งที่อยู่ได้โดยลำพังไม่ต้องมีอะไร อัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยอยู่ที่ใจ นี้ใจมันไม่เป็นอัตตาหิอัตโนนาโถใจมันเลยต้องไปเพิ่งร่างกายพอเพิ่งร่างกายก็เลยเกิดปัญหาต่าง ๆตามมา ถ้าใจพึ่งตนเองได้แล้ว ใจก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ใจจะพึ่งตนเองได้ก็ต้องมีความสงบเท่านั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาปฏิบัติกันก็เพื่อให้ ใจมีความสงบเพื่อใจจะได้เป็นที่พึ่งของตนเองได้พึ่งของตนเองได้แล้วก็ไม่ต้องพึ่งร่างกาย ไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องพึ่งเงินทอง ไม่ต้องพึ่งรถยนต์ไม่ต้องพึ่งบ้าน ไม่ต้องพึ่งสามี ไม่ต้องพึ่งภรรยา มันเป็นลูกโซ่ยาวไปเลย ถ้าเราพึ่งตัวเองไม่ได้ ถ้าไม่มีความสงบเนี่ยมันจะต้องพึ่งร่างร่างกายเพื่อจะได้ไปพึ่งลาบยศสรรเสริญ พึ่งสามีพึ่งภรรยา พึ่งภาพยนตร์พึ่ง มันเทิงมอหอรสอะไรต่างๆเนี่ย มันยาวเป็นลูกโซ่ไปเลย แล้วเวลาใดพึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เสียใจพระพุทธเจ้าไม่มีใครฉลาดเท่ากับพระพุทธเจ้า เห็นปัญหาของสัตว์โลกทั้งหลายเกิดจากความหลงไม่รู้ว่า ของจริงของแท้ของดีอยู่ในใจของตัวเอง ความสงบนี้เหมือนกับแก้วสารพัดนึก ถ้าได้ความสงบแล้วเหมือนกับจะได้ทุกอย่าง อยากจะได้แล้วก็ได้ทันที นึกปั๊บก็ได้มาเลย ก็คือความสุขนี่ที่สิ่งการที่เราหาสิ่งต่างๆนี่หาเพื่ออะไรหาเพื่อจะได้ความสุขกัน ก็เรียนหนังสือถ้าไม่ไปโรงเรียนบ่อยๆมันก็เยนเรียนจบนะก็ต้องเรียนจนกว่ามันจะจบนะถ้าจบแล้วก็ไม่ต้องทำแล้วเพราะพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านไม่ต้องทำแล้วท่านเรียนจบแล้วท่านทำใจของท่านให้มีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ก็เหมือนตักน้ำใส่ตุ่มถ้ายังไม่เต็มก็ต้องตักไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเต็มนี่อยากจะให้มันเต็มช้าเต็มเร็วอ่ะ ถ้าเต็มเร็วก็ต้องตักบ่อยๆ ถ้าเต็มช้าก็นานๆ ตักสักทีเพราะมันเต็มตุ่มแล้วใจความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจแล้วท่านจะไม่มีทุกข์เมื่อไหร่เพราะไม่มีความอยาก ทุกข์เกิดจากความอยาก ความอยากเกิดไม่ได้ถ้ามีความสุข ว่าไง มันฝันมันก็ไม่สงบตื่นมันก็ไม่สงบอยู่แล้วเนี่ยมันต้องจะเวลาหลับมันจะไปสงบได้ไงว่าแปกมากเลยค่ะว่าแต่ก่อนเป็นคนที่ฝันตลอดเวลาแต่พอเมื่อวานนี้รู้สึกแบบ นั่งสมาธิเราไม่หลับ แล้วก็ตอนกลางคืนก็ไม่ฝันด้วยนะะก็เลยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เวลาที่ผ่านมาที่เราฝันตลอดเนี่ยแสดงว่าจิตเราไม่ส เวลามันฝันมันก็ไม่สงบ เวลามันไม่ฝันมันก็สงบ นั่นคือก่อนนอน ก่อนที่เราจะหลับตาในการนอนเนี่ยเราควรจะพยายามพุทโธุไม่ไม่เฉพาะแต่ก่อนนอน ควรจะทำทั้งวันเลยก็มาเนี่ยมาปฏิบัติ มาเนี่ยก็เพื่อให้มาพุทโธทั้งวันเนี่ย กลับไปก็พุโทโธต่อเลย ก็ใช้ปกติ แต่มีพุโทโธมาเป็นเพื่อน เพราะเรายังใช้ชีวิตปกติได้ด้วย แล้วก็มีพุทโธไปด้วยก็ได้ที่มาฝึกเพื่อฝึกเพื่อให้มีพุทโธติดไปกับใจ แล้วก็กลับไปชีวิตใช้ชีวิตตามปกติ แล้วก็ใช้พุทโธควบไปกับการใช้ชีวิต กลับไปแล้วเลิกใช้มันก็มาเสียเวลาเปล่า ที่มานี่ให้มาฝึกฝึกเพื่อที่จะได้รู้จักใช้เป็นเหมือนกับหัดไปหัดขับรถเนี่ยว่าขับรถเป็นแล้วกลับไป ก็ไม่ไปขับมาขัดขับให้มันเสียเวลาทำไมใช่ไหมที่คุณไปขับถานขับรถเพื่ออะไร เพื่อจะได้เอาไปขับใช่ไหมนี่ขับรถเป็นแล้ว พอออกจากโรงเรียนขับรถไปแล้ว ก็ไม่ขับไปเดินต่ออย่างเงี้ยแล้วเป็นมาเรียนให้มันเสียเวลาทำไม ี่ยมาพุทโธนี่ก็เป็นการหัดขับใจรู้เปล่าหัดควบคุมใจ ใจเราก็เป็นเหมือนรถเนี่ย ถ้าขับไม่เป็น เดี๋ยวมันก็ไปชนกับคนนั้นชนกับคนนี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็ไปทะเลาะกับคนนั้นทะเลาะกับคนนี้ เกลียดคนนั้นโกรธคนนี้ เพราะมันไม่มีการควบคุมใจ ถ้ามีการควบคุมใจแล้ว จะไม่โกรธใคร ไม่เกลียดใครจะไม่ทะเลาะกับใคร พอรู้ว่าทะเลาะไม่ดี พอจะทะเลาะก็หยุดแล้วก็หมดเรื่อง พุโทโธพุโทโธปั๊บมันก็หายแล้ว พอโลภอยากก็พุโทโธพุโทโธปั๊บมันก็หายโลภหายอยาก มันก็อยู่เป็นปกติได้อยู่ทำสิ่งที่ดีได้ทำสิ่งที่ไม่เกิดความเสียหายขึ้นมาได้ ถ้ารู้ว่าต้องจะไปทำอะไรที่เกิดความเสียหายก็พุโทโธพุโทโธปั๊บมันก็หยุดนะพอจะไปรักทรัพย์กับพุโทโธพุโทโธไว้เดี๋ยวมันก็หยุดนะ แค่มาฝึกว่าจะได้รู้จักขับชีวิตของเรา ให้อยู่ในกรอบของทำนองครองธรรมไม่ให้อยู่นอกนอกลู่นอกทาง พวกที่อยู่นอกลู่นอกทางมักจะเจอปัญหาต่างๆ วุ่นวายไปหมดที่การวางใจในสิ่งข้อที่หนึ่ง พยายามจะรักษาสีแท้ให้ครบถ้วนแต่ว่าอย่างเวลาที่เราเดินจงกรมแล้วแบบบางครั้งก็จะมีสัตว์เล็กน้อยแบบมดอะไรอย่างเงี้ยเขาเดินไปเดินมาแล้วเรา ทำให้เขาตายโดยไม่ได้เจตนาก็กวาดได้เข้าไป้กวาดไปก่อนกวาดกวาดได้ใช่ไหมได้กวาดแล้วอ่ะบางทีแบบไม่รู้บางตัวโดนไม้กวาดลรงหรือยังไงบางตัวไม่ตายหรอกไม่ตายกวาดไปแต่ไม่ตายหรอก กวาดก่อนเดินจงกรมแล้ว แต่ก็ยังมีเดินต้องแดงน้องแดงหงมาก็แบบว่าพยายามจะสับหลีกสับหลีกค่อยๆกวาดไปเรื่อยเดินไปถือไม่กวาดไปกวาดไปอยู่เรื่อยอยู่ข้างหน้า แล้วก็กวาดไม่กวาดอ่อน กวาดไปเรื่อยๆแล้วอีกเรื่องนึงก็ค่ะอย่างทำความสะอาดกุฏิอะค่ะ คือบางทีมันจะมีมาแรงมันมาคอยทักใยอยู่อย่างเงี้ย ทีนี้ถ้าเรากวาดอยากย่ายอ่ะ เราจะเบียดเบียนเขาไหมคะไม่เราเพราะ เพราะเราทำความสะอาดเราไม่ได้ไปเบียดเบียนเขาเขามาเบียดเบียนเราเข้ามา เราต้องการที่จะขับไล่เขาไปอยู่ที่อื่นถ้าเราอยากจะเมตตาให้เขาร่วมอยู่ด้วย ก็ไม่ต้องไปกวาดอยากย่ายเขาก็ได้ จะไม่กวาดอยากย่ายก็กลัวกุฏิจะบอกว่าลกลงหลังอย่างเดียวมันลกลงหลังเยอะกว่านี้ก็มีไม่ต้องไปกังวลกายแค่อยากย่ายหรอก ส่วนใหญ่เรื่องการฆ่านี้ท่านกังวลเรื่องฆ่าสัตว์ใหญ่มากกว่าฆ่ามนุษย์มากกว่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยก็ ก็ไม่ต้องถึงกับฆ่ามันก็ถึงเพียงแต่บางทีก็ต้องไล่มันไปหมามันมาเข้ามาอยู่ในบ้าน ในห้องเรานี่เราจะไม่ไล่มันรจะปล่อยมันอยู่ก็จับมันออกไปก็ได้แมงมุมก็จับมันได้ไล่มันให้มันออกไปทางหน้าต่าง คอยไล่มันเอาไม่กวาดไล่มันไป ไล่มันไปพอเปิดหน้าต่างให้มันออกไป เดี๋ยวมันก็ออกไป มีวิธีหรอกถ้าจะใช้ปัญญา มัน ของพวกนี้ไม่ใช่เป็นของยากเย็นสุดวิสัย ถ้าทำไม่ได้ก็อยู่กับมันไปก็แล้วกันคือบางทีได้แล้วอย่างบางทีจะล้างตาเนี่ย ขอบไล่หมด เ๊าปุ๊ป้โดนมดแตะไปเลย ก็ไปเอาไปล้างข้างนอกสิเอาไปเขียมทิ้งก่อนแล้วค่อยล้างถามาตรการป้องกันให้มดมันขึ้นเลยมดนี่ถ้ารู้จักวิธีนี่กันมันได้ง่ายมาก แต่เราไม่รู้จักวิธีมดนี่มันธรรมดามันไปไหนมันจะต้องเดินเป็น ทางไปใช่ไหมมันจะไม่เดินนอกทาง ถ้าเราไปทำให้ทางมันเกิดอุปสรรคขึ้นมาเนี่ย มันจะไม่สามารถเดินต่อไปได้ สมมติว่าถ้ามันเห็นทางมันมาอย่างนี้ เราเราก็ไปหาอะไร ขีดแต้มๆไว้หน่อย มีอะไรที่มีกลิ่น แรงๆให้มันหน่อย มัน พอมันเจอกลิ่นปั๊บมันที่มันเดินเป็นทางว่ามันมันมันใช้การดมกลิ่นของตัว ที่มันข้างหน้ามันไว้พอมีอะไรมาเป็นอุปสรรคปั๊บมันจะไม่รู้ทางมันจะไม่ไปแล้วมันจะถอยกลับถอยกลับที่เจอคือมันเปลี่ยนทิศทางแบบ ก็ไล่มันไปก็มันเปลี่ยนแล้วก็ไปตัดใหม่เลยเดินตรงไป ซ้ายขวา ซ้ายขวาไปเริ่มบอกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองทำถูกหรือเปล่างกุฏิเขามีที่การวัดไม่ใช่หรืก็มีร่องมันจสงสัยต้องหาอะไรไปลอกค่ะใบไม้มันลงไปแล้วมัก็เลยแบบว่า ก็ทำไมไม่เก็บมันออกไงยังยังไม่ได้เก็บอ่ะต้องเคยเอาปกรณนเก็บอ่าแล้วต้องเขียนมือมีไหมใบไม้หยิบแค่นั้นหยิบไม่ได้แค่นั้นอะ ใบไม้เก็บใบไม้ด้วยมือแค่นี้ต้องมีอุปกรณ์ด้วย โอ้โห มันจะขนาดไหนแบบว่าเมื่อวันก่อนนี้กวาดแล้วจิ้งจกกระโดดออกมาก็เลยกลัวกลัวมีมากกว่าจิ้งจกอยู่ในท่อรู้จะว่าไง ตอนนี้มีใครจะถามแล้รเปล่า ไม่มีจะให้พรเลยนะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติ สาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโหธรรมาวัทานติ อายุวโนสุขังภาลังภาวนา ภาวนาต่อไปภาวนาต่อถ้าถ้าไม่ฝันนี่ดี เป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมจ๊ะฝันไม่ฝันไม่เป็นไร ขออย่าให้มันทุกข์ก็แล้วกัน ไม่อยากดีกว่าเอาความอยากตัวเดียวพออย่าไปอยากเดี๋ยวเดี๋ยวฝันแล้วก็อยากไม่อยากไม่อยากฝันอีก ก็ทุกข์อีกหรือไม่ฝันก็อยากฝันอีกก็ทุกข์อีกคือความอยากตัวเดียวเนี่ยตัวเดียวอย่างอื่นไม่ต้องไม่ต้องมีความอยากกับอะไร มันจะฝันก็ปล่อยมันฝันไป มันจะไม่ฝันก็ปล่อยมันไม่ฝันไป ของต่างๆในโลกนี้ไม่มีพิษมีภัยกับเราหรอกสิ่งที่มีพิษก็มีภัยกับเราก็คือความอยากของเรานั่นเองต้องจำประโยคนี้ให้แม่นๆเลยเจ้าค่ะร้ายควันพิษระเบิดนิวเคลียร์มันก็ไม่มีปัญหากับใจเรา มันทำลายใจเราไม่ได้ สิ่งที่ทำลายใจเราได้ก็คือความอยาก สร้างความทุกข์ให้กับเราได้คือความอยากระเบิดนิวเคลียร์นี้ทำให้ใจเราทุกข์ไม่ได้ พราะใจไม่มีรูปมีร่างระเบิดนิวเคลียร์ใส่ลงไป มันก็ได้แต่ใส่ร่างกาย แต่ใจนี่มันไม่มีร่างมันจะไปทำลาย สิ่งที่ไม่มีร่างได้อย่างไรสิ่งที่ทำลาย หรือสร้างความสร้างปัญหาให้กับใจก็คือความอยากนั่นเองนั้นมาอยากเพราะมันไม่สงบถ้าสงบแล้วก็หายอยาก อย่างน้อยเวลามันอยากก็ต้องฝืนมันไว้ ถ้ายังไม่สงบก็ มันเกิดความอยากก็ต้องสู้มัน ไม่ใช่ยอมมันต้องเอาชนะมันชนะมันไม่ได้หรอกจะชนะได้ก็ต่อเมื่อทำใจให้สงบอย่ามันอยากก็อย่าไปอย่าตามใจอย่าไปยอมมันวันนี้ลมอะไรพัดมาถึงวันนี้ทะเล ลมขาวสิลมทะเลมันก็พัดออกไปทะเลเลยลมทะเลพัดขึ้นเขาอ๋อลมทะเลพัดเข้าเขาการหนังสือเล่มนี้แล้ว เหมือนกับว่าทำงานมากเกินไปมากมากเลยค่ะจะต้องลดลงทำทำพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอของของเหลือกินเหลือใช้เอาไปไม่ได้ ไม่เป็นประโยชน์อะไร เสียเวลาไปเปล่าๆพอพอกินพอใช้พอมีสำรองไว้หน่อยลงคงเป็นความความอยากอ่างที่อาจารย์ว่าแน่ๆเลยห่วงลูกห่วงหลานห่วงไงก็ตายให้คิดอย่างนั้นดู ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องแก่เจ็บตายด้วยกันทุกคน เห็นเห็นเห็นความกังวลของตัวเองนะคะว่ามีความรู้สึกว่าเออเรายังมีเรี่ยวแรง ทำไว้ให้เขาเขาจะได้สบายอีกนิดนึง แต่ว่าจริงก็รู้ว่ากิเลสลองแน่ๆเลยเราทำมาให้เขาทำมาให้เขาหัดทำเองสิเขาเวลาไม่มีเราเขาจะได้ทำได้ ถ้าเกิดเราทำให้เขาเขาก็ไม่ต้องทำพอไม่มีเราเขาก็จะทำไม่ได้ ให้เขาหัดทำเอง ให้เขาฝึกพึ่งตนเอง เรามีหน้าที่สอนให้เขาดูแลรักษาตัวเขาเอง ไม่ใช่เป็นรักษาให้เขาอย่างนี้ ถ้าเกิดเราไม่อยู่แล้วใครจะดูแลรักษาตัวเขาล่ะแล้วทำไมเราดูแลรักษาตัวเราได้พ่อแม่เราคงคิดเหมือนกัน รักลูกผิดทางแทนที่จะรักให้เขาให้เขาดูแลตัวเองได้กลับไปรักแบบ ให้เขากลายเป็นคนพิการไป ต้องคอยพึ่งคนอื่นอยู่ตลอดเวลา คงคงไม่ได้ใช้มากไปกว่าที่มีอยู่ตอนนี้ส่วนมากเราจะคิดไปข้างหน้าแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหน้าที่ก็มีว่าเผื่อไว้บ้างก็ดี แต่มันต้องรู้จักมีขอบมีเขตเท่านั้นเราต้องมองว่าสิ่งที่สำคัญกันนี้มีอยู่ที่เรายังไม่ทำที่เราควรจะทำคือสร้างที่พึ่งทางใจกันนี่เราไม่มีเลย เดี๋ยวเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาในใจเราจะ วุ่นวายไปทุกไปพนี้หนูใช้หนังสือเล่มนี้ค่ะธรรมะบนเขาเล่มสีเนี่ยหยุดตัวเอง เพราะว่าบางวันบางวันรู้สึกเลยว่ากำลังใจแบบ มุ่งไปข้างหน้ามากขึ้น เนี่ย แล้วก็รู้สึกว่าพออ่าน จริง ๆ อ่านสักไม่อ่านสักสองพารากราฟก็สงบละก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าหนูได้คิดนึกถึงอนาคต คือความตายไว้มั่งในที่สุดก็ตายกันหมดทุกคนแหละ พอนึกถึงความตายแล้วมันก็จะเรียกว่าอ๋อเราโลภมากเกินไปนะ ทำไปแทบเป็นแทบตายก็เพื่อเพื่อตายนี่ตายก็เอาไปไม่ได้เลยนะเอาทำมากไปดีกว่าเอาความสงบไปดีกว่า พระพุทธเจ้าพระหลานนี่ท่านไม่เอาอะไรไปนอกจากความสงบ เพราะความสงบเป็นความสุขอย่างยิ่ง สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี ถ้าอยากจะมีความสงบ อยากจะมีความสุขเอาความสงบนี่ ของอย่างอื่นไม่เป็นไม่เป็นสุข มันกลายเป็นสุขชั่วคราว แล้วเดี๋ยวมันก็คลิกกลายเป็นทุกข์ขึ้นมา เวลาต้องจากมันไปมันก็จะกลายเป็นทุกข์ไปหมด ข้าใจไหม พยายามปฏิบัติไปศีลสมาธิ ปัญญาทานศีลภาวนาทำไปหนูไม่ได้ใช้พุทโธแต่ว่ามีความรู้สึกว่าใช้ตามตามลมหายใจได้ตามตามดีขึ้นได้ตามลำดับ รู้สึกมีกำลังใจค่ะเออใจใจอย่าล่องลอย คิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยเปื่อย ถึงได้สังเกตเห็นว่าเราหายใจสั้นมากเลยหายใจเข้าก็สั้นออกก็สั้นแต่ว่าก็ตั้งใจว่าจะไม่บังคับ จะดูไปเรื่อยดูเฉยๆมันจะสั้นจะยาวก็เป็นเรื่องของมัน บางทีมันก็สั้นบางที ถ้ามันสงบมันก็จะยาว ถ้าร่างกายมันไม่ทำงานมันก็จะหายใจสั้นกว่า หายใจยาวกว่าเพราะมันไม่มันไม่ต้องการลมมาก เวลาทำงานนี่มันต้องต้องดูดลมเข้าไปเยอะ มันก็หายสั้น แต่ถ้านั่งเฉยๆนี่มันจะมันจะหายใจยาวขึ้นไปละเอียดขึ้นไปบางทีแทบจะไม่มีลมเลยก็ได้ฝึกไปนะใจสงบเล่มอื่นเล่มอื่นนี่มีมีใส่อยู่ในแผ่นนะ ในแผ่นนี่มีไฟล์มันมันอยู่ในไฟล์ในในในแผ่นซีดีนี้ถ้าเรามีเครื่องคอมนี่เราสามารถที่จะโหลดใส่ iPad มาอ่านได้ ที่บ้านมีคอมว่ะเนี่ยนี่มันชีวิตวุ่นวายก็อยู่ในคอมเนี่ยแหละค่ะมันจะมีไฟล์ของหนังสือหลายเล่มด้วยกันที่เราทั้งหมดที่เราเคยพิมพ์เนี่ย อยากจะอ่านเล่มไหนก็โหลดใส่ iPad เอามาอ่านได้ มันมีไฟล์อยู่ในนั้นนอกจากไฟล์เสียงแล้วก็มีไฟล์ PDF สำหรับที่จะโหลดใส่เครื่องเอามาอ่านได้นั่นก็ อันนั้นของหลวงตาอันนั้นก็ดีคอยคอยอ่านหนังสือพระอาจารย์ไว้กระตุกจับไม่งั้นมันจะล่องลอย มันจะตายตามโลกกดลงขนาดว่าเราว่าเราเราเบาเราก็ยังเบาไม่พอหนักก็ยังดีอย่างน้อยรู้ตัวเราก็แสดงว่ามันมีก็บางคนไม่รู้สึกตัวเลย กับการเห็นเหมือนกับผู้ลองกำยังดูเหมือนหนักขึ้น แต่ก็มีความรู้สึกว่าเรายิ่งปฏิบัติมากขึ้นเท่าไหร่ก็ เหมือนกับจะยิ่งยังล้าหลังไม่เรื่องต้องทำอีกเยอะเนาะทำไปเถอะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็สำเร็จเองแต่แต่ว่าก็มีความรู้สึกว่า มีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วพระไตรยกพูดก็พูดเรียบง่ายอ่ะเราเราเราไม่ยอมเชื่อเองอ่ะใจเรามันยังวิ่งไปตามยังตามกิเลสอยู่ยังตามกิเลสอยู่จะพยายามค่ะ can I ask like about the Ajahn talk about when new newly ordained or uh, practitioner that have to stay with Ajahn mm-hmm. uh, so that can develop right samadhi rather than the wrong samadhi. So what kind of wrong samadhi that we have to avoid and what kind of right samadhi we have to mm-hmm. develop? Well, the right samadhi is calm. See, um, the wrong samadhi is to have vision, to have special psychic powers and all some um, those are uh, wrong samadhi because they they cannot mm. use to destroy the kilesa. You need ubeka, which arises from calm, to be able to destroy the kilesa. Yeah. It's automatic, right? It's like certain people can have this certain psychic, mm -hmm. and mm-hmm. certain people cannot. So everybody have to ignore Yeah. That some people don't know so they think having psychic power is the the, the ultimate goal mm. Mm. but but it, it, it, cannot eliminate the kilesa it needs the uh, ubeka combined with panya hmm. wisdom is to see the four noble truths to see that the kilesa is the cause of your suffering, your dukkha. And to get rid of your dukkha, you have to stop your kilesa. And if your mind doesn't have ubeka, it doesn't have the strength to to stop the ubeka, to stop the the kilesa. Like right now, you know it's not good to have desire, but you cannot stop it. You still have desire to drink this, to eat that, to see this or to go here and there. And no matter how much, how many times you do it, you still have to keep on doing it. But if you can resist your desire, then eventually you won't have to do anything. But if you don't have ubeka, you don't have samadhi, appana samadhi, you cannot resist your desire, even though if you know your desire is the cause of your suffering. Right now we have wisdom, but we don't have ubeka. We have panya, we don't have ubeka. So we have to develop ubeka by entering into appana samadhi. When the mind is in samadhi, it it it let go of everything. Nothing can bother Dhamma that's in Appana Samadhi. And you can see the Kilesa clearly because now like I can't even know where's my enemy like greed, hatred and delusion. Like greed I'm not I'm not buying anything, I, I don't want to go anywhere. Or hatred. I'm seldom mixed with people, so the hmm. hatred of course when I think of something then I dislike or like but it's more like restricted. Yeah. But so but I cannot see my enemy <laughs> actually. Well, your greed for your body is, is your enemy. Your desire for the body to to be well, this is your enemy. Mm-hmm. You have to know that your body will get sick, get old, and die, mm-hmm. and you must not have any desire for it not to get sick, get old, die. Mm. See, this is your enemy. Mm. Or your desire to be something, to be recognized, mm, to be respected, to be treated nice. These are all desire. You don't know that they are desire. I think it's just deep down inside You need a teacher to tell you this because the teacher has has has it, the experience. If you don't have teacher, you think you're already enlightened. Because simply because you can give up eating chocolate, you think you're already enlightened. But there are so many other things that you haven't given up yet, that you don't know. everything, then everything, even yourself, your body, your life. you know even I do think I try to think well speak well but it's more like mindfulness try to do it but it's like not pure like um, there's hmm. some selfishness inside mm. everything hmm. so that one when you enlighten then you can really let go mm. when you have appana samadhi all oh, this these things disappear temporarily so you know how to how to to judge when, whether when you are pure or not pure yeah. But When you don't have apana, you don't know whether you are pure or not pure because you have no comparison. Like if you have only one one thing, you cannot compare with how good or how big, how small your your recorder is until you compare with another one. So you need to have apana samadhi. That's the standard of a pure mind. It's, it's, it's only pure pure temporarily. You, but at least you know what a pure mind is supposed to be. Then when it becomes impure, you will know right away. As soon as the desire arises, you know, ah, it's becoming impure already. The mindfulness to know which one is pure and not. Pure. No, you need you have to use appana samadhi. Mindfulness doesn't. It, it's only trying to pull the mind to that position. So. The mind is not in that position yet. If it's a scale, you want to calibrate the scale to to become zero, not to tilt to plus or minus, to be zero. When you're in apana, everything is zero. No hate, no love, no fear, no delusion. So once you know this, once you have this, when hate, love arises, you know right away because the scale will start to tip to one side or the other. That's the that's the that's the what you call the the purpose of having appana samadhi to calibrate your mind to a pure state. Then when when you know what a pure state is supposed to be, when your mind start to become defiled, you know right away. But if you haven't got to that pure state, you don't know that you are defiled or not defiled. But you, you assume that you are not defiled simply because you might get rid of a couple of defilement. You already think you are, you are pure. yeah. selfishness. Like it's very hard to get rid of it. There are many kind of defilements that you don't even know that it is defilement. Yeah. Yeah because there are many layers of them. You only peel a couple of layers, and you already think you have got rid of your defilements. Like you say, you're not greedy for for clothing, for shopping. You already thought you're pure, you know. you know, Yes, there are so many other layer of of, of desire of kilesa that you haven't pure. Yes. You haven't eliminated yet. Right. So have to use upon Use apana to use as a measurement of your pure purity. This includes like like mana, Yeah, everything is. Yeah. With a pure mind, there's nothing like pure water, nothing. But if you don't have pure water to to to measure with the other water, you don't know whether that water is pure like this one or not. Mm, you might think it's already pure, but in fact maybe it's not pure yet. You have to have a, a measurement. Apana is the, the measurement of the purity of the mind. If you don't get to that point, you don't know what a pure, pure mind is like. Unfortunately, the apana is only a temporary state. Once you withdraw, your defilement start to come back. Like the water, if you have some some things, something settle, when you start to shake the water, then everything comes back up again. See? But once you have apana, you know as soon as the kilesa comes up, you know ah here it is. See, mm. you can tell right away. But if you have no apana, you don't know because it's all over your mind already. And when you simply get rid of one or two defilement, you think you're already pure. So Ajahn, can I ask, since nobody, maybe Ajahn can explain brief about the Noble Eightfold Path, because I listen to the Thai, I miss some of the important things like the right view and the wrong view and the... Right view is the the Four Noble Truths is the right view. Yeah. So other than that, it's the wrong view. Yeah. If you think your unhappiness is caused by somebody else, that's the wrong view. Your unhappiness is caused by your own desire. Right samadhi, dip, wrong samadhi, this is right view also. To know which is right, which is wrong, samadhi right view is to see that everything is anicca, tukkha, anatta. And back to apana samadhi, only we can see it clearly rather yeah. than just mm. Mm-hmm. To see that your action is the one that caused your suffering or happiness. If you kill, you steal, you cheat, you lie, then you are creating unhappiness for yourself. You're hurting yourself. So you have right action. You don't kill. You don't steal. You don't cheat. You know the right right way of talking, speaking. You're speaking the truth. You don't lie because when you lie, you're hurting yourself. So these are the the the the four eight no eight path. It's really sila, samadhi, and panya. Sila is right action and right speech. Samadhi is uh, and right action, right speech, and also right livelihood. This is in, included in the sila. Mm. You have to make your livelihood should not hurt other people. Mm. And then right exertion is to exert on the practice, develop sati, uh, mindfulness, sit in samadhi, walking jongkong this is right exertion. Right mindfulness is to be ever present in the in the present, not let your mind think of the past or the future. To be here and now, to be watchful of whatever you're doing, uh, to concentrate on just one one object, to keep to stop your mind from thinking, so you can have samadhi. And when you have samadhi, it must be a uh, completely blank samadhi, not samadhi with vision or with psychic activity. That's an eightfold path. See? Panya is right view. Panya is anicca, tukkhang, anatta. Four noble truths. This is panya, right view. And uh, the right renunciation is more like renounce everything, including. Huh? re, the right renunciation, the uh, the renunciation. Renounce what? Renounce everything. well, because you see them as anicca, dukkha, anatta. So. Ah, so. When you see your husband as anicca, dukkha, anatta, you renounce him. See? Yeah, renounce him. When you see your your money as anicca, dukkha, anatta, you give it up. See? If you see everything as dukkha, you, why would you keep something that will make you suffer? They make you suffer because you rely on them. But if you have samadhi, then you you don't have to rely on anything, because the happiness that arises from samadhi is better than any other kind of happiness. But you still need the basic to maintain your life. Right? Oh yeah, that's exceptions. Yeah. Right. yeah but you don't need anything else. You don't even have to maintain your life. You don't have to. It doesn't matter because eventually you cannot maintain it anyway. Mm. If you don't have the body, you still can be happy if you have samadhi. If you have calm. Okay why is it like Sotapanna, the huh? Arya? Why is it Arya like uh, they can cancel off all the karma karmic? Because they stop doing it. Oh. <laughs> They can stop their karma. They can stop their desire. Okay. Okay. Because they have mindfulness, they have samadhi, they have wisdom. Mm. But for each level, they can only stop a particular kind of desire, not all every kind of desire. Yeah. Sotapana can stop the desire not to get sick, get old, or die. But he cannot stop the desire to have sex yet, because he hasn't developed a supa yet. So after he had passed the first stage, he, he has to develop a supa. And when he have a supa, then he can stop his sexual desire. If he can stop half of the time, then he become a sakidakami not completely yet. Less than his sexual desire. And if he if he can completely get rid of his sexual desire, then he become an anagami. But anagami hasn't yet got rid of his his conceit, his uh, his self. Mm He still thinks there is a self in in the mind. Mm He has to get rid of that also no self. The mind is just a knower, not a self. There's no, there's no I think or you think. There's only thinking. Well, no, the mind never dies. So it's permanent. Well, never die. What does that mean? Mind keep changing the body. It's the body that is not permanent but the mind keeps changing the body. And the mind without with or without the body, the mind is still there. It's just that you cannot contact them, that's all, because they don't have a body to contact you. The body is like a telephone, a mobile phone. If you have no mobile phone, then nobody can contact you. Yeah. But it doesn't mean the user is disappear with the mobile phone. The body is like a mobile phone. My body is a mobile phone. Your body is your mind, mobile phone. Your mind is the user of the phone. I, uh, my mind is the user of this phone. I use this phone to communicate with you. But if you there's no you if you have no phone, how can I communicate with you? The Buddha has no phone now, no body now. So how can you communicate with him? Except you have psychic ability, then you can con connect to him directly without using the phone. That Lung Pu Man used to have Alahan come and talk to him, visit him. Hmm. They did, they they connect directly without using the body. So all the Arahant can talk to each other? If they want to. If they want to. But if they don't want to, then they they, they don't talk. There's no need to talk r e a l l What is that to talk about ว่าหนูสงสัยมากเลยว่าแล้เทวดาวันนี้มีมาฟังธรรมไหมมาเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้บอกเรา